Rodon kai Amaranton Rodo eh, parafuen Amaranton efe Hoion anthos eu prepes ei kai poseton kai theois kai anthropois Macarisdo se tu callus kai tes euodias Tode eipen ego men o Amaranton pros oligon kairon sdo cae can me deis ecopsae me, te ecomai sude antheis cae sdeis ae huu hoti creison oligar cuumenon tina diamenein, e pros oligon trufeesanta metaboles dustuhus tuchein e cae apothanein.